Iskay Iskaychunka kah kapitulo. Ubas chakrapi llamkahkunawan rikchanachisqanmanta. Dios pamunaychakusqanqa rikchakun, ubas chakrampaq llamkahkunata kontrataq, tutapay lluqsiq asindayuqmanmi. Kurnalninta paganampaq llamkahkunawan tantianakuruspan paykunata kacharga, chakrapi llamkamunankupaq. Chunka orapa huk ora faltachkaptinmi, plazata rispan wakin llamkaqkunatapas rikurur hasayachkaqta. Chaymi paykunatapas nerja. Hamkunapas richikia ubas chakraypi llamkamo. Imam kaqtan pagapushaykichik. Nispa. Chaymi pasarjaku. Hina chaynallatam rurarja, yajachawpi punchawta kutispampas. Chaynataq las tresta takutispampas. Tardinpas yaja ente siqaykuytaña rispanmi, plazapi tarirurja hukunata yanja sayakuchkaqta, hinaspam nerja. Imanasqata hamkunaqa tukuypunchaw yanja kaypi kachkankichik, nispa. Chaymi paykunañataq nerja. Mana pipas kontratawaptinkum, nispa. Haciendayuqñataqmi nerja. Hamkunapas chakraytayarichik, liamka. Imam pagas kaqtan pagasqaykichik, nispa. Tutay kuruptingmi, ninta chay dueñong nerja. Hayamoy llamkajkunata, hinaspa pagapoy, jepa yaikomujkunamanta hallarispa, punta yaikomujkunapi tukunaykikama, nispa. Chaymi yaja ente sihaykuytaña, yaikomujkunapas wakinwan igualta ninta chaskerjako. Punta yaikomujkunañatagmi piensarjako, mas chasquita. Ichaja paykunapas, huk jurnallanqam chasqerqaku. Chaymi chasqiruspanku chakrayuqta reclamarqaku. Kay qipa yaykumujkunaqa huk urallamllam karqaku. Ichaqa paykunamanmi pagaykunki ñuqaykuman igualta. Ñuqaykuqa tukuy punchawmi rupaypi llamkarqaniku. Nispa. Chaymi patronñata Yautaita. nerqa. Yawtayta. Ñuqaqa pagachkayki rimasqanchikman hinam manachum ñuqaqa huk jurnalpaq kontratarqayki chaynaqa kay pagoykita apaspayapas akuy ñuqaqa munani kay qipa yaykomuqkunamanpas qanman hina pagaytam manachum qullqiywanqa munasqayta rurakuyman icha envidiakunkichu allin runa kasqaywan nispa chay rikchanachiyta tukuykuspam jesús nirqa punta kaqkunamantam achka qipanqaku Qhipakaqkunañataqmi puntanqaku. Achkam hayasqakunaqa kachkan. Akllashqakunañataqmi aslla. Wañunanmanta kimsa kaq kutipi Jesuspa willakusqanmanta. Jerusalenman Jesús richkaspanmi chunka iskayniyuq disipulunkunata huklawman pusaspan nerja. Jerusalén llaqtamanmi merichkanchik. Chaypim Dios manta runa Entregas kasach sacerdote kunapa jefen kunamanwan, Dios paleinin yachechech kunaman. Paikunam wañunaipaj sentencia waspanko, manakastanchi kajruna kunaman waspanko Burlakuaspanko masutiwanjako. Chaimantam cruzpi chakatawanjako. Aswanja kimsa punchaumantam kausaremosa. Nispa. Sebedeopa warmin mañakushanmanta. Chaymantam Jesus man asuykurja sebidiupa warmin, iskainin wawan kunapiwan. Inaspam Jesus pañaupagninpi hungorakuykurja, favorninta mañakunampa. Jesus mitaporja, imatatag munanki, nispa. Chaimi Chaymi paiñatag nerja. Munaychakuspaykiqa, kamachiyaka iskainin wawaykuna, huknin alliqlaunikipi, huknin ñatag ichuqlaunikipi tiyanankupa. nispa. Chaime Jesús nerja. Manam yachankichikchu imam kichiktaja. Nishaipi hinam nyuhaja nyakareza. Atiwak chikchu nyuhaina nyakareita nispa. mi paikunanyatak nerja. Ari, atisakum nispa. Jesús nyatagme nerja. Ari, chihaptapunim hamkunaja nyuhaina ñakarinkichik. Aswanqa alliqlawniipi utaq ichuqlawniipi tiyaykuyqa manam ñuqallamantachu. Chayqa kachkan taytaypa Kaita uyariros uyariruspankum wakin chunkanten disipulunkuna piñakururqaku chay iskaynin wawqikunapa kontrampi. Chaymi Jesús nerha. hayaykuspan nirqa. Yachasqaykichikpi hinapas nacionkuna gobiernajkuna murunakunapi munaychakunku. Inaspam kamachispanku kasuchikunku. Hamkunaya ichaqa amachaynachu kaychik. Hamkunamanta pipas kamachikuyta munaspaqa wakintaya servichun. Mayhannikichikpas allin riqsisqa kayta munaspaqa hamkuna ukupi servientiya kachun. Dios manta runapas manam servichikunaypaqchu hamurqani. aswanja servinaypaqmi, hinaspa achkarunakunaparantinpi wañunaypaqmi. Isca Jesús Jesus anuyachisqanmanta. Jeriku yachtamanta yuximuchkaptinkum, achkallaña Jesús tajaterja. jaterja. Hinaptinmi ñampa patampi tiyak iskay Jesús Jesus pasasjanta uyariruspanko David manta, hatun kamachiko señor llaiko, payari ya, nispa. Chaymi runakuna upayanankupa, hasta wangra astawanra Kachakurhako. David manta, hatun kamachiko señor llaiko, llakipayariku ya, nispa. mi Jesús ayaykuspa hayarja iskayninkuta, hinaspam taporja. Imatatag munankichik hamkunapag ruranayta? Nispa. Chaymi paykunallatag nerja. Tay tay, jawarikuyta munaniko. Nispa. Hinaptinmi Jesus paykunata llakipayarispan, ñawinkuta llachpaykurja. Hinaptinmi chay punilla jawarikuruspa Jesus jaterjako.